jingine aliwatuhumu ahlu sunna anasema katika haflatul a'ras hafla za harusi anasema huyu mudiri fiha ithbatu ma lam yathbut wa tarku ma huwa thabit bihadhi alibara eh? anasema katika hafla za maharusi ahlusunna sunna wanathibitisha jambo ambalo halijathubutu na wanawacha jambo ambalo limethubutu فيها ithbatu ma lam yathbut وترك ما ma huwa thabit anasema ithbatu ma lam yathbut muraduhu kuanza hafla kwa kusoma Qur'ani tukufu hii ndio kuthibitisha jambo ambalo halijathubutu katika sunna kufunguliwa hafla za sherehe za harusi kabla ya akdi nikah kunasoma Qur'ani namwambia نحن السلفيين لا نفتتح هذه الحفلات بقراءة القرآن awaulizi hao wazushi wenzake ansaru sunna hizbiyun حزبيون wanaoanza hafla hizi hafalati hizi kwa kusoma Qur'ani sio sisi huu hatujui sisi huu hatujui huu kwa hiyo hili jambo hili sisi hatumo halafu yeye anasema anasema hili jambo alikuthubutu la kuanzia kufungua kwa Qur'ani anasema hakuna hafla kubwa ya zawaji kuliko mtume wa sallam alivyomuoa mama Aisha radhiallahu anha vile vile hakuna hafla nyingine kubwa kuliko Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu alipomuoa mama Fatima radhiallahu anha man alladhi yaqra alquran min as-sahaba anasema nani aliyesoma Qur'ani katika hafla hizo katika masahaba Unielewa? Swali zuri sana. Lakini swali hili tunamuelekezea yeye na hao wafuasi wake na wenzake. Sisi hatusome Qur'ani, hatuanzi hafala zetu kwa kusoma Qur'ani, lakini jambo hili wanalifanya wao wao na mahizbi wenzao ndio wanalifanya jambo hili kuanza hafalati uh, za aras kwa kusoma Qur'ani wao wanafanya hivyo bali wanazidisha bali wao wanazidisha wanasoma na maulid hakuna hafla ya harusi isipokuwa itakuwa na maulid aina thabata hadha je limethubutu hilo katika sunna la kuanza hafla za, za harusi kwa kusoma maulidi limethubutu wapi atupe dalili ramatni bidaiha wansallat naam kwa hiyo ajibu yeye kwanza ajibu yeye kwanza kwa sababu wao ndio ndio tena ni kama sharti hiyo huwezi kufunga ndoa kwao mpaka usomee maulidi ndio wameweka kama ndio sharti ya, ya harusi sasa wamepata wapi jambo hilo la maulidi wala halipo kwa hiyo hiyo ndio madai yake kwamba ithbatu ma lam yathbut ndio hiyo iftitahu hafalati al-aras biqiraati al-Qur'an sisi hatumo katika hilo amma qawluhu wa tarku ma huwa thabit kuacha jambo ambalo limethubutu anakusudia kwa dharbu dhufi fi nikah kupiga dufu katika ndoa anasema hili jambo limethubutu ahlus sunna hawalifanyi hawali kupiga dufu katika ndoa imethubutu lakini ahlu sunna hawafanyi hii ndio tarku ma huwa thabit indahu sikilizeni dalili yake sikilizeni dalili yake dalili yake anatoa dalili يقول الشيخ محمد صالح العثيمين أثبت الدف في حفلة العرس الشيخ وثيمين رحمه الله amethibitisha dufu katika hafla za harusi qala hajathibitisha dufu peke yake isipokuwa amethibitisha kupiga dufu wanaume فقال في الشرح الممتع وإعلان النكاح بدفوف الرجال أبلغ من إعلانه بدفوف النساء إلى آخر ما قال ni kweli amesema kweli Sheikh Uthaymeen fi sharh al-mumti amesema ibara hii ipo wa i'lanu nikahi bidufufi rijali ablaghu ilanihi bidufufi nisa kutangaza ndoa kwa madufu ya wanaume hii ni zaidi kuliko kutangaza ndoa kwa madufu ya wanawake sababu wanawake wakipiga madufu wanajistiri stiri lakini wanaume wanapiga kwa dhahir hii ndiyo dalili yake halafu anasema kuna kitabu nyingine kitabu kingine kuna kitabu kinaitwa al-Ijaz fi makhalfi al-Albani wa Ibn al uthaymin wa Ibn Baz pia katika risala hiyo Sheikh uthaymin pia amesema wayajuzu dharbu dhufufi fil ursi lirijali wan nisa ala haddin sawa yajuzu kupiga dufu harusini kwa wanaume na wanawake sawa kwa sawa amesema kweli maneno haya yapo kweli Sasa jawabu huyu ilikuwa atoe atoe dalili hadithi, at least at least angesema hadithi ya Mtume, a'linun nikaha wadhribu alaihi bidufi, au kama qala za sallam. At least angetoa dalili hiyo, na hapo pia tumemwambia nini amalu salaf katika hadithi hii. Je, walipiga dufu wanaume? Angetoa hadithi hiyo pia tungemrudi lakini ametoa kauli ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah sasa jawabu ni hivi ililothubutu ni kwamba kupiga dufu ni wanawake peke yake wanawake pekee ndio walioruhusiwa kupiga dufu katika harusi katika siku zaidi ni wanawake peke yake aliulizwa al-allama ibn baz rahimahullah hal yajuzu isti'malu dufi في الحفلات الدينية أم يعتبر من الآلات الموسيقية المحرمة أفيدونا جزاء جزاكم الله خيرا الشيخ بن باز رحمه الله aliulizwa swali hili je yafaa kutumia dufu katika hafla za kidini sherehe za kidini au inazingatiwa dufu hizi ni katika ala za mziki zilizoharamishwa tupe faida jazakumullahu khairan faajaba rahimahullah الدف إنما هو في حق النساء شيخ بن باز الشيخ وشيخ الوثيمين رحمه الله أخجيب الشيخ بن باز دف نكتك حقي ونواك بكياو هذا هو الذي يجوز في حق النساء في الأعراس ونحوها من أمور النساء hili ndio linalotaka haki ya wanawake katika harusi na mfano wa harusi katika وأما الرجال wanawake wa فلا يجوز لهم لا الدف ولا التبل ولا غير ذلك أما ونومه هيجوز كواو سدف ولا نقوم ولا جمجين لأنه من آلات الملاهي سبو هذو نكتك آلة ملاهي زكو بمبز واتو وإنما يجوز اللعب بالحراب بالأسلحة بالرمي بالبنادق لأنه تدرب على شؤون الحرب أسيما سيخ بن باز رحمه الله wanaume yajuzu kwao michezo ya kivita silaha kutupa ile silaha kutupa mishale bunduki kujifundisha shabaha sababu ni mazoezi ya vita kama faala alhabasha baina yadai nabii saa wasallam bidarqi walhirabi في مسجده عليه الصلاة والسلام كما لفنى مهبشي مصحابة هوا بيلي يمتومي وسلم وفيتو فيلي فيزيتو نسلاها داني يمسكتي واكي يمتومي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به هي سيو فيبايا أما اللعب بالدفوف والطبول والأغاني هذا هو المسلم نعم الشيخ بن بازنا ماليزيا ama kucheza kwa madufu na ngoma na nyimbo hili jambo halifai wallahu almusta'an Sheikh bin Baz fatwa yake ni kwamba dufu hazifai isipokuwa kwa wanawake si kwa wanaume والدليل على تحريم الدف للرجال لأنه من جملة المعازف التي حرمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم dalili ya kuharamishwa dufu kwa wanaume ni kwa sababu dufu ni katika jumla ya maazif ala zile za mziki ambazo mtume ameziharamisha biqaulihi kama fi sahihi al-bukhari ta'liqan bi sighati al-jazm la yakunanna min ummati mtume sallallahu asema la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif watakuwepo katika ummati wangu watu ونوح لليش wanaohalalisha ونوح na tembo na ala za الحديث أخرجه تعليقا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأبي هنا حديث معلق إيكو كتك بخاري معلقاته في البخاري زوتني صحيح وصله الحافظ بن حجر في رسالته تغليق التعليق idhan falaslu تحريم jami'i almaazif kwa اصل asli ni kuharamishwa ala zote hizi za miziki na dufufu ni katika ala za miziki sababu mtu akipigiwa zile anastarehe wanacheza cheza si ndio wanacheza vile kama inavyochezwa ikipigwa magitaa yale magitaa na mapiano hawa pia wanacheza ni hivi hivi madufu wanacheza pia qala lakin jaat adillah mustathniyatan istikhdaman dufi linnisa zimekuja dalili za kutoa hiyo uharamu matumizi ya dufu kwa wanawake wabakia rijalu ala al-asli wanaume watabakia juu ya asli ile ile lakini wanawake wameruhusiwa walam yu'lam an rasulillahi sallallahu sallam wala ahadin min ashabihi annahu daraba bidufi haijulikani kutokana na mtume wa Allah sallam wala yoyote katika maswahaba wake kwamba alipiga dufu sasa atuambie huyu mudiri atuambie mudiri hiyo harusi ya mtume sallam aliyowauliza wale wanazosoma Qur'ani au harusi ya, ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwa mama Fatima aliuliza nani aliyesoma Qur'ani katika masahaba katika harusi hizo na mimi nauliza sahabi gani alipiga dufu katika harusi hizo sahafi gani alisoma maulidi katika harusi hizo ajibu huyu mudiri yeye ana wanafunzi wake huko wapiga dufu eh ana wanafunzi wake anawajua maalumu fulani na fulani wapigaji dufu hodari sana sasa katika masahaba nani aliyekuwa mpiga dufu kama sahaba amseme kama atakwenda simama naye huko siku ya kiyama sahabi huyo ajaribu wasubutu kumsema hakuna hakuna sahabi hata mmoja mwanamume aliyepiga dufu mavi hakuna sahabi hata mmoja aliyesoma maulidi kuna fatwa nyingine Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema asail ما حكم الدف للرجال الشيخ في أي مناسبة السائل في العرس الشيخ يقول العرس بعض العلماء أجاز فيه الدف للرجال كما يجوز للنساء ولكننا لا نفتي به baadhi ya maulamaa wamejuzisha kupiga dufu wanaume unaona kama inavyojuzu kwa wanawake lakini sisi hatufutu hivyo fatwa yetu sio hivyo liannahu yaftahu baba sharri sababu hilo linafungua mlango wa shari ويحصل فيه من الاجتماع وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء itapatikana hapo mkusanyiko na pengine ipatikane mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake lidhalika la nufti bikauni rijali yadhribuna bidhufi fi nikah kwa hatutoi fatwa hiyo kuwa wanaume nao wanapiga dufu katika ndoa kama vile wanawake hii ni fatwa mwisho ya Sheikh Uthamin rahimahullah ameandika kweli kwenye sharh al-mumti lakini hii ni fatwa yake ya mwisho jazakallahu khair idhan hiyo dalili ya kwanza ya kwamba dufu ni katika maazif dalili ya pili عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي أي دخل عليها في الزواج فجلس على فراشي كمجلسك في كمجلسك في مني فجعلت جويريات أي بنات صغيرات lana yadhribna bidufi wayandubna man kutila min abai yauma badri asema huyo rubai binti muawidh ibni afra radhiallahu anha alikuja mtume saa sallam akaingia hapa kwangu siku ile nilipoingiliwa katika siku ya ndoa yangu akakaa katika digodoro langu kama wewe ulivyokaa hapa kwangu wakawa wasichana banat saghira wakawa wasichana wadogo wanapiga dufu wanapiga dufu na kuelezea na kutaja mahasin mema ya wale waliouawa katika baba zao walio katika vita vya Badr. Mmoja wema wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin, mmoja katika wasichana wao huku akipiga dufu akasema hivi, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin, kwetu hapa kuna mtume anajua yatakayotokea kesho. Mtume akamwambia la, dai hadhi, wacha kauli yako hii waquli billadhi kunti taqulin sema yale maneno mengine uliokuwa akisema usiseme mimi najua ghaib itakuja kesho mimi sijui umenielewa hii kuonesha kwamba ni wasichana waliokuwa wakipiga dufu umeelewa mahallu shahid فجعلت جويريات أي بنات صغيرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر ama dalili yake ya kauli Sheikh Uthaymeen rahimahullah kama alisema hivyo hii ni katika zallati ni katika kuteleza kwake sisi indana ahla sunna indana nahnu salafiyin ni kwamba mwana wa chuoni yoyote anakosea naam mwana wa chuoni si mtume mwana wa chuoni si malaika si maasumun ni mujtahidun maulama ni mujtahidun na mujtahidi akikosea ana thawabu ya ijtihadi akipatia ana thawabu mara mbili za kupatia na kujitahidi hadith fi sahihain عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر akihukumu hakim akajitahidi kisha akapatia huwa ana thawabu mara mbili thawabu za kujitahidi na thawabu za kupatia lakini akihukumu akajitahidi akahukumu akakosea ana thawabu pia thawabu ya kujitahidi kwa maulamaa hao wanakosea maulamaa wanakosea ni binadamu si malaika wala si mitume wanakosea lakini kama hivi amekosea halafu amerudi katika fatua yake ya mwisho sema sisi hatufutu hivyo الإمام مالك إمام دار الهجرة ماذا يقول كل يؤخذ قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم kila mmoja huchukuliwa maneno yake na kukataliwa isipokuwa mwenye kabri hii mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake hayakataliwi kwa sisi tunaamini sisi sio kama wao wao mubtadia shekhe wao akisema hata kama ni urongo wa wazi watamsifu sio watakataa maneno yake ah watamsifu umeelewa msikia shekhe alivyosema yule maiti alijigeuza mwenyewe bwana kabla hajaoshwa wakati wa kuoshwa alijigeuza geuza si wamesema hivyo naam anasifiwa yule do msikia msikia ilmu hiyo sikia ilmu hiyo maiti kajigeuza mwenyewe bwana jinsi alivyokuwa na makarama hmm. urongo kajigeuza eh eh kamshida hata mtume huyo ndo sasa sisi sio kama wao bwana la hasha sisi tuamini kwamba kullun yukhadhu qawluhu wa yurad illa sahiba ah, hadha alqabr sallallahu alayhi wasallam maulama wanakosea na wanataraja wanakosea na wanataraja wao hawana hiyo hawana kutaraja sasa yeye amekosea hii haya yote amekosea huyo hatuone kama atataraja huyu mudiri si amekosea makosa ya wazi haya ya wazi ametuhumu kwamba hotuba zetu hazisihi dhidi ya fatawa za maulama wote wamemradi hafanye taraja tumuone huyo hawana mambo hayo wala hawana kukanyana hawana hawana kukanyana kwamba ah, wewe mbona umekosea hapa umesema vile basi rudia katika muhadhara ujao rudia sema hivi hawana hilo alimam imam ibn abd al rahimahullah yaqul la yasihhu al-qawlu li fadli qa'ilihi inma yasihhu bidalalati ad-dalili alayhi haisihi qawlu qawli kwa fadli za msemaji wake isipokuwa kauli inasihi kwa dalili ya hadithi aliyoitoa au ya aya لا يصح القول لفضل قائله إنما يصح بدلالة الدليل عليه lakini wao hawana jambo hilo wao mtu shekhe wao akisema tu ni hilo hilo ni urongo ni kweli twende tu hapana sio hivyo hii ni dini bwana hii ni dini tuje katika ahadithu dhaifa katika jambo ambalo amewatuhumu ahlusunna kwamba pia nao wana hadithi dhaifu hili ni jambo la mwisho katika mambo ambayo amewatuhumu ahlusunna huyu bwana anasema ansaru sunna wanasema katika alama za sufia ni kwamba wanatumia hadithi dhaifu lakini anasema ndio wanatumia hadithi dhaifu lakini katika sehemu maalumu katika wakati wake vile vile alusunna nao pia wanatumia hadithi dhaifu anasema hivyo na mifano ni kwamba alimamu al-Bukhari ameandika sahihi yake lakini ana vitabu vingine kuna hadithi dhaifu kama al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir kuna hadithi dhaifa pia pia ilmamu al-Imamu Muslim ameandika kitabu chake sahihi pia ameandika vitabu vingine zaidi ya ishirini pia vina hadithi dhaifu as-sunan al-arba asema as-sunan al-arba zote zina hadithi dhaifu musnad al-imam ahmad pia una hadithi dhaifu anasema hivyo na vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim Islam sasa ameandika kitabu al-Kalimu at-Tayyib ya mwanafunzi wake akaandika al-Wabilu at-Tayyib jambo hili min alkalimi tayyib pia mna hadithi dhaifu kwa anasema ansaru sunna pia nao wanatumia hadithi dhaifu sasa halafu hapa akafanya talbisi eh akafanya talbisi baada ya kutaja maulama wa hadithi hao kina al-Bukhari kina Muslim kina Abu Daud akafanya talbisi hawa maulamaa wa hadithi hawa wote ni mafursi wote hawa ni mafursi hawa unaona talbis bali kusema hawa wote ni ahlusunna hakusema hivyo hakusema hawa wote ni ahlusunna hawa sababu hakuna sufi mwanawachuoni wa hadithi hakuna sufi alafu yeye mwanawachuoni wa hadithi la hakuna wanawachuoni wote wa hadithi ni ahlusunna waljamaa naam sasa hapa kama talbis eti wote hawa ni mafursi hawa yahusu nini mambo ya ukabila na manhaji na, na muhadhara wako huu ilikuwa haina haja kutaja ukabila ataje hawa ni katika alusunna halafu akataja akataja kwamba as-sunan al-arba ash-sheikh al-albani tena mtaja albani tu albani amepambanua baina ya hadithi sahihi na dhaifu katika sunan al-arba sasa ndio pa kumsifu hapa hiyo ni sifa hiyo ni kutaja manaqibi Sheikh Al-Albani kwamba amefanya kazi kubwa sufi gani aliyefanya kazi hiyo ya Sheikh Al-Albani kupamanua hadithi sahihi na dhaifu katika sunan al-arba sunan at-Tirmidhi sahihi at-Tirmidhi dhaifu at-Tirmidhi sahihi Abi Daud dhaifu Abi Daud sahihi Abi an-Nasa'i dhaifu an-Nasa'i sahihi Ibn Majah dhaifu nani kafanya kazi hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullah حتى كتك كتابه جا جا جا الشيخ آه، الإمام البخاري الأدب المفرد صحيح الأدب المفرد ضعيف الأدب المفرد الشيخ الباني رحمه الله أمزجو حديثي ضعيف نصحيه كتك في تبوه كازي الوفاني الشيخ الباني رحمه الله اني كازي كبوة na yeye huyu mudiri huyu ana vitabu vya Sheikh Albani ndivyo anavyotumia anavitumia katika makataba yake ni hivi vya Sheikh Albani hivi hivi kwani hao makhurafi wana vitabu wanavyo vitabu vitabu gani waseme wana vitabu gani hao masufi waliotunga katika ah, alalamu lislami watu wanastafidi kwa vitabu hivyo hawana vitabu vyote vimetungwa na ahlusunna hivi tulipita katika maktaba yake siku moja tulitoka Lamu tukapita katika maktaba yake huyu mudiri kabla ya muhadhara wake huu hatukumkuta eh? tukaoneshwa maktaba yake vitabu vya ahli sunna vitupu ndio tafasir na nini huyu halafu waponda ahli sunna angalia wanakiri nyoyoni mwao katika nyoyo zao wanakiri kazi iliyofanywa na wal waljamaa kuihudumu dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa ndio hawa wanapinga lakini nyoyo zao zinakubali zinawakubali wal-jamaa hey, naam sasa hadithi hizi dhaifa ahadith dhaifa zimeandikwa kweli katika vitabu ili zijulikane kama sikuandikwa tungezijua wapi hadithi dhaifa ziko wapi zinizipi tungejua vipi wacha kuandikwa kuhifadhiwa pia zimehifadhiwa alimamu al-bukhari madha qala hafidhtu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin dhaif nimehifadhi hadithi laki moja sahihi na laki mbili dhaif kwa nini kazihifadhi ili azijue zijulikane kwamba hizi ni hadithi dhaifu msizitumie kwa hiyo sio kuandikwa tu hata kuhifadhiwa zinahifadhiwa ili zijulikane hizi ni dhaifu hizi ni sahihi sasa wanasema maulama lakini kuwa hadithi dhaifu ni alama za masufi ni kweli eh? ni kweli ni kweli wao ndio alama yao kubwa kutumia hadithi dhaifu si mpaka sasa wana kunuti alfajiri salatu subhi wanafanya kunuti hadithi ya Anas dhaifu kwamba mtume sallam aliendelea kukunuti hata faraka dunia ni hadithi ya Anas dhaif fihi Abu Jaafar ar-Razi hadithi dhaifu watu wote wanajua wala hakuna mushkil katika hadithi hii wala hakuna ikhtilafu ya maulama ah, pengine kuna maulama wengine wanaisahihisha hakuna lakini nini wanaitumia kunuti ya salatu subhi talqin ya maiti ni hadithi dhaifu wanatumia kwa ni kweli ni alama yao kubwa ni kweli kabisa sasa wanasema maulamaa wa hadith hawa maulamaa hawa al aima al-kibar kina al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim na wengineo hawa wanajua wana ujuzi zaidi wa hadithi kuliko hawa waliokuja baada yao kwa hadithi wana ujuzi zaidi na wanajua hali za rijalul hadithi na hao mutaakhiruna hao waliokuja nyuma hawa ni alatun alaihi wanawahitaji wale almutaqaddimun na hawa maimamu hawa walioandika hadithi dhaifu katika baadhi ya vitabu vyao hawajaweka sharti katika vitabu hivyo kujilazimisha kuandika hadithi sahihi alimamu al-Bukhari alimamu Muslim wameandika hizi sahihaini wakajilazimisha vitabu hivi kwamba wataweka hadithi sahihi peke yake iltazamu sahihi lakini vitabu vingine hawajajilazimisha kwamba waandike sahihi peke yake mwanifahamu eh hivi vitabu viwili sahihi al-Bukhari sahihi Muslim al-Imam al-Bukhari al imam Muslim wamejilazimisha kwamba hawataandika hadithi dhaifu ni sahihi peke yake lakini vitabu vingine walivyovitunga hawakuweka sharti hii ya kujilazimisha hadithi sahihi peke yake ndio maana wameweka na dhaifu halafu ni lazima kuwashukuru hawa hawa maimamu hawa lazima kuwashukuru kwa vitabu hivyo walivyoviandika na wakavihakiki na lazima kuwashukuru hawa wengine waliokuja baada yao ambao wamepambanua baina sahihi wasaqimu wadhaifu lazima kuwashukuru na si kwamba hadithi dhaifu hizi ni kwamba moja kwa moja ahlusunna wanazitumia la la zinatumiwa kwa masharti zinatumiwa kwa masharti hadithi dhaifu wanataja baadhi ya maulamaa kwamba hadithi dhaifu hizi zimepokelewa liyarifuha ili wazijue na wabainishe udhaifu wake, zisije zikatatiza kwa watu. Wameziandika ili wazijue na wabainishie watu, na hakuna yoyote anayefundisha hadithi, lazima akifika katika hadithi dhaifu atabainisha. Ni sharti hiyo. Ukifika katika hadithi dhaifu, lazima ubainishe, aidha wafundisha au watoa kalima, hii hadithi hii ni dhaifu hilo jambo ni lazima wala hadithi dhaifu hainasibishi kwa mtume saa sallam kabisa lakini wanasema hizi hadithi dhaifu zinaandikwa ili ziwe na mutabaa ziwe na mutabaa ziwe ni shawahid zinatumiwa zina katika mutabaat na shawahid hazitolei hoja peke yake lakini zinakuwa katika mutabaat na shawahid zinatumika hapo pia hadithi dhaif idha taaddadat turuquhu yartaqi ila ila martabati alhasan lighairihi kama wanaosema maulama wa hadithi hadithi dhaif idha taaddadat turuquhu njia zake zikiwa nyingi hii hadithi inapanda inakuwa katika daraja ya sahih lighairihi na inatumiwa na inatolewa hoja ndio maana zinaandikwa hizi hadithi dhaifu katika vitabu sababu nyingine ya kuandikwa hizi hadithi dhaifu شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه ويكون حديثه الغالب عليه الصحة huenda mtu mwanawachuoni mpokezi wa hadithi huenda akawa ni dhaifu kwa sababu ya wingi wa makosa yake katika hadithi lakini ghalibu ya hadithi zake ni usahihi fayaruuna anhu liajli li'tibar wali'tidadi bihi wanapokea hadithi zake kwa ajili ya i'tibar na kwa ajili ya kutilia nguvu at-turuq wa kathrataha يقوي ba'daha ba'dha wingi wa njia unatilia nguvu baadhi yake kutilia nguvu baadhi nyingine حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا hata kama wenye kunukuu ni watu waovu fakaifa idha kanu ulamaa udulan vipi wakiwa hao ni maulamaa waadilifu walakin kathura fi hadithihim alghalat lakini yamekithiri makosa katika hadithi zao wanapokelewa hadithi zao qala wa hadha mithlu abdillah ibn mfano wa rawi huyu Abdullah ibn Lahia fa innahu min akabiri ulama almuslimin huu ni katika maulama wakubwa waislamu wa hadithi وكان قاضيا بمصر كثير الحديث ولكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير vitabu vyake viliteketea huyo Abdullah ibn Lahia vitabu vyake viliteketea akawa anatoa hadithi kutokana na hifadhi yake je ikatokea makosa makuu makosa mengi katika eh, katika hadithi zake ma anna alghaliba ala hadithi siha ghalibu ya hadithi zake ni usahihi kwa hiyo hadithi zake zinakubaliwa kabla al-ikhtilat kabla ya kuteketea vitabu vyake hadithi zake ni sahihi huyu kana qadhiyan bimasr lakini baada ya kuteketea vitabu vyake akawa anatoa hadithi kwa hifadhi yake jipo pakatokea makosa makosa ikawa kila hadithi ya Ibn sasa hivi ni dhaifu alimamu Ahmad anasema kad aktubu haditha rajul liliitibari bihi mithla Ibn Lahia huwa nikaandika e, hadithi ya mtu kwa ajili ya mazingatio kwa hadithi hii mfano wa Ibn Lahia naandika hadithi zake liliitibari tumefahamu halafu akasema katika maneno yake kwamba Sheikh Al-Albani rahimahullah amefanyiwa raddi na, na Hasan Hasani Sagaf anasema hivyo alifanyiwa raddi akaandikiwa tanaqudhati al-Albani huyo Hasan Sagaf mwenyewe ni Jahmi bwana ana aqida ya kijahamia hasa katika vitabu vyake vingi vimerudiwa aqida yake ni tofauti na ahli waljamaa huyo sagafu mwenyewe atamfanyia vipi radi Sheikh Albani ama kufanya tarajuu nam Sheikh Albani baadhi ya hadithi zake alizisahihisha halafu akafanya tarajuu akadhoofisha ni binadamu na tarajuu ipo tarajuu ipo katika manhaji ya salafi saleh kuna tarajuu alimamu al-Bukhari rahimahullah akielezea mifano ya taraju ya masahaba eh? tarajo ya masahaba قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت masala ya faraidh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu aliulizwa masala haya amekufa mtu akaacha binti yake na mjukuu wake wa mtoto wa kivulana na ukhti yake mtu amekufa amemwacha binti yake na binti bini mjukuu msichana wa mtoto wa kivulana na ukhti dada yake Abu Musa akajibu masala haya faqala radiyallahu anhu lilibnati an-nisf binti ni nusu walilukhti an-nisfu na ukhti huyo pia wa maiti anarithi nusu halafu akasema wati ibn Mas'ud فسيتابعني مفوت ابن مسعود عن يعني ماليزية مسألة هاي فسئل ابن مسعود رضي الله عنه أكوليز ابن مسعود رضي الله عنه قوس مسألة هاي وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه أكيلزيوا قول أبي موسى لذقوانيا كهوا بنتنا بنت ابن نأخت فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين aqdi bima qada nabiyu sallallahu alaihi wasallam mimi itakuwa nimepotea nikihukumu hivyo alivyosema Abu Musa mimi nitahukumu kwa hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam lilibnati nisf walibnati libni sudus takmilata thuluthain wama baqiya falil ukhti binti anarithi nusu na yule mjukuu mwanamke wa mtoto mwanamume anarithi sudus takmilata thuluthain almasala min sita masala min sita nusu ya ukhti ni tatu tatu ndio nusu ya sita sio sudus ya binti ibni ni moja moja na zile tatu ni ngapi nne ndiyo takmilatu thuluthaini thuluthaini nne ni thuluthi mbili za sita si ndio nne ni thuluthu mbili za sita idhan lilukhti nisf ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت kinachobakia ni cha ukhti ngapi mbili mbili iliyobakia ni ya ukhti asaba والاخوات ان تكن بنات فانما هن معصبات صاحب الرحبيه anasema hivyo kwa hiyo ah, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu alipoambiwa fatwa hii Ibn Mas'ud akasemaje la tasaluni dama hadha alhabru fikum msiniulize tena muda kama mwanachuoni huu yuko kwenu akasema hii aliyohukumu ndiyo sawa fatarajaa Abu Musa al-Ash'ari na kuna mifano mingi kuna mifano mingi ya tarajo za maulama alimamu Shafi'i na maimamu wengine wote wakikosea wanafanya tarajo kwa Sheikh Albani kufanya taraju kwa baadhi ya hadithi zake si aibu ndiyo sawa ni dini hii dini hiyo ina taraju ukikosea unafanya taraju inatakiwa hivyo hawa makhurafi hawana hiyo hawana kabisa waifanya dini hii kama ni yao mwisho kabisa katika masala ambayo anawatuhumu ahlus sunna huyu mudir anasema ahlusunna hawa wanatumia hadithi moja wanaitumia sana na wanawacha hadithi sahihi hadithi ambayo lafdhi lake taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu kitab Allahi wa sunnati hadithi hii ni dhaifu akaeleza udhaifu wake katika muhadhara wake akaeleza udhaifu wake akanukuu eh, maneno ya maulama kina ibn Ma'in waliodhoofisha na ni sahihi lafdhi hii e, hadithi hii imekuja kwa, kwa, kwa alfadh kathira nyingi katika alfadhi hizo ni dhaifu kweli maulama wamedhoofisha alfadhi hizo lakini imekuja min tariqi ibn Abbasin رضي الله عنهما أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى وأخرجه الآجر في الشريعة من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال في الحديث الطويل وفيه يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع لفته لني صحيح هل halina shaka sasa عموم kafanya حكونا كتك حديث صحيح لفته sahihi kwamba mimi nimekuachieni mambo mawili mkishikamana nayo hamtapotea kabisa kitabu cha Allah na sunna zangu hasa lafzi limekuja hadithi كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال ابن عبد البر في التمهيد عن هذا الحديث محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد ibn Abd al-Barri al-Faqih al-Maliki anamalizia maneno yake kwa hadithi hii ni sahihi lafdhi hili ni sahihi halafu akasema kwamba ahlus sunna wal jamaa hawawapendi ahlul bait na ndio maana wanawacha ile lafdhi la hadithi mtume alivyo alivyohusia eh, katika lafdhi la hadithi lile alilolitaja yeye mmesahau lafdhi la hadithi lakini mtume alihusia kwamba nimewachia kitabu cha Allah na ahli baiti lafdhi la hadithi nimelisahau ليس عترتي عترتي في لفظه هيلو ضعيف أهل بيتي imekuja lafdhi illa ahlu baiti أيوة أذكركم الله في أهل بيتي نعم hii ndio hadithi sahihi ni hadithi sahihi udhakirukum Allah fi ahli baiti mtume alirudia mara tatu neno hilo udhakirukumullah fi ahli baiti udhakirukumullah fi ahli baiti udhakirukumullah fi ahli baiti sasa anasema yeye kwa maana yake kwamba eti ahlusunna hawatumii lafdhi hilo sahihi kwa sababu wanawachukia ahlulbaiti unaona maneno machafu hayo ahlusunna wanawachukia ahlulbaiti anatufanya sisi ni nawasib la hasha nani anemchukia Ali ibn Abi Talib katika sisi hapa? nani anemchukia al-Hussein wal Hasan nani anayochukia ahlul bait katika ahlus sunna mavi hakuna ni tuhuma zisizo na msingi wote hana dalili yote Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasemaje katika lamia yake ya saili am madhhabi wa aqidati مذهبي al-huda hal lil-hidayati yas'alu. Ha? اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ومودة القربى بها أتوسل نجكربشك الله وقوة بين أهل البيت فبلي صلى الله عليه وسلم هذا هي جواقيدة يتو kuwapenda masahaba na kuwapenda ahlul bait iko wapi dalili ya kwamba wanawachukia ahlul bait ahlus sunna iko wapi dalili hiyo hakuna dalili kuna mmoja katika masufi aliniambia siku moja mbona nyinyi hamwataji ham, ahlul bait katika hotuba zenu ala atuwataji ile ijumaa ijayo nikapanga hotuba alafu nikamrushia kimya mpaka leo kimya naam na nikazisoma biati hizi za Sheikh al-Islam lamia yake kwa sio kweli kwa mambo yote aliyoyataja huu mudiri yote si ya kweli yote tumeyafariani abdi walillahi alhamdu kuna nukta moja nilisahau katika muhadhara uliopita ile hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha mtume sa salam alivyosema man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun hawa masufi wameleta kauli nyingine katika hadithi hii kauli hii ndio naisikia sasa mwaka huu wanasema hadithi hii man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddu mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo basi jambo hilo litakataliwa halikubaliwi sasa anasema je akizusha jambo ambalo limo katika dini litakubaliwa mtume akasema ma laysa minhu fa in kana minhu fi din ina maana litakubaliwa unaona shuba wanavyosema eti mafhumu almukhalafa ya hadithi lakini maulama Sheikh Abdul Aziz Rais hafidhahullah ameijibu shubaha yao hii akasema hadha almafhum mafhumu ya hadithi hii inarudiwa na mantuqat kathira za dalili nyingi zilizokuja za mtume sallam za kusema kwamba kullu bid'atin dalala mantuqat yuqaddamu almantuq ala almafhum mantuqi inatangulizwa kuliko mafhum kwa hadithi hii ikiwa kuna taarudh wala hakuna taarudh wala hakuna taarud lakini ikiwa kuna taarudh kama wanavyodai mantuq inatangulizwa kuliko mafuhum kwa hadithi hii ni hivi hivi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun hadha mantuq wa yuqaddamu ala almafhum kadhalika kuna mzushi mmoja kule Tanzania anasema masala ya maulidi ni masala ijtihadia ni masala ya ijtihadi kila mtu ana ijtihadi yake kauli hii pia ni ya makosa sababu gani wanasema maulama la ijtihada fi mauridi nasi hakuna ijtihadi katika nasi nasi ikija hakuna ijtihadi tena Allah anasema wa halallahu albay'a wa harrama riba kuna ijtihadi hapa wafanya ijtihadi watakuhalalisha riba nini kama madaktari wa kisasa hakuna ijtihadi hapa nasi ikija hakuna ijtihadi nasi ya hadithi imekuja wa kulla bid'atin dalala وكل ضلالة في النار ويفني اجتهاد ينين ننص شكوجة لاجتهاد في مورد النص كوي هاوانا هوجا يا بدع زاو هاوانا هوجا هاتا موجا تم شكور الله سبحانه وتعالى تكو كتك تم شكور الله سبحانه وتعالى على الإسلام والسنة حتوكو كتك بدع نو خرافي وليونا المهم آه، nitaishia hapa kwa kumaliza radi hii ya huyo mudir wa markazi al-ikhlas Gongoni Sheikh Said Ali Hassan kwa muhadhara wake ule alioita kulluna sunniyun wa kulluna bid'iyun lakini sisi tusema la nahnu sunniyun wa antum bid'iyun وستبقون بدعيين هداكم الله eh sio sawa unwani yake hii sio sawa kabisa tena shar'an wa aqlan kama tulivyobainisha katika muhadhara ule wa mwanzo uliopita tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika sunna tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika sunna atupe thabati katika manhaj sahihi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim hadha wallahu aalam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in